Продолжуваме со нашата тема што е црквата. Јас мејата сабота повеќе се задржував на тоа дека црквата не е деноминација. Повеќе ми беше тоа ударно за нагласување. Но гледам се Луиза беше засегната од поимот катедрала <clears throat> Значи, тоа беше цитат од Елена Вајд. Тоа не беа мои зборови. Јас малку ќе го објаснам и овој поим уште еднаш, иако ако ја гледате проповедта уште еднаш од минатата сабота, може да видите дека и тогаш беше објаснето. Јас намерно ја гледав од после проповедта, да видам како изгледало до тоа. Па, според мене, значи, добро беше се опфатено Како прво, дали знаете што е тоа катедрала? На што ве асоцира тој извор, израз, катедрала? Значи, кој ќе, кој слушнете катедрала, <laughs> католичка црква. Што мисле, дали, дали овој објект тука е катедрала? Овде кај што сме сега. Зашто некога има катедра, ова катедра <laughs> Зборот катедрала, што значи, зашо, зашо катедрала се вика катедрала, дали знае? Значи, катедрала значи катедралниот храм, или она што во православието се нарекува соборниот храм. Значи, оној храм каде што служи епископот, главниот, каде што е неговата катедра. Например, на дедо Стефан, соборниот храм му е овдека, у Комши, иако цело Скопје е негова епархија, сите, сите храмови што се во таа епархија се под него, ама тој е соборниот. Разбирате? Значи, катедралниот. Од катедра иде зборот. Значи, <clears throat> таму каде што е главната катедра. Значи, <clears throat> зборот катедрала сам по себе не мора да значи некоја голема украсена зграда, иако јас сум видел адвентистички цркви, во Силвеспринг, например, има една адвентистичка црква што личи на католичка катедрала. И без оглед как, каква е зградата од надвор, колку е голема, мала, славна или не е, црквата како зграда не е идентитетот на црквата. Зашто, зашто првите христијани немале, не се собирале во, во цркви, ниту во вакви како, како ние денес, например. Па според тоа, дали тие биле цркви и тогаш, кога немале цркви? Кога биле прогонети? Кога се собирале по катакомбите, например? Подземни простории, подруми, гробишта, првите христијани, да, катакомби и, и богробиште често. Значи, место на првите христијани за богослужение многу често биле гробиштата, бидејќи тие биле прогонети и често се случувало да загубат некој свој брат или сестра од тие прогонства. И често пати се собирале на неговиот или на незиниот гроб и таму се молиле на Бога. Немале свој цркви не биле ниту признати од државата, биле прогонети и особено затоа што биле прогонети се собирале во тие подземни гробишта, тие така наречените катакомби во Италија конкретно се катакомбите. Да, се разбира. Значи, ем да се кријат, место кај што може да се кријат, а и каде што ги погребувале своите покојни, особено оние кои што страдале со маченичка смрт. Затоа може да читате, например, во втората глава од книгата Големата борба, каде што се зборува за прогонствата во првите векови. Значи, идентитетот на црквата е тоа што не интересира. Црквата може да се собира и во голем и славен објект, може да се собира и во една барака, или воопшто да не се собере во било каков објект, и пак да биде црква. Црквата може да биде призната од државата, да биде регистрирана кај властите, дури да биде прогласена од некоја држава како државна религија, а и не мора, може да биде прогонета од државата, непризната, и пак да биде црква. Значи, незинот идентитет не зависи ниту од зградата, каде што се собира, за богослужение, ниту од признанието од државните власти, и оно што најмногу го нагласував, незинот идентитет не зависи ниту од незината деноминацијска или административна структура. Црквата не е деноминација. Сега да ќе отвориме во Посланието на апостол Павле до Тимотеј, првото, прва Тимотеја 3.15. Ке почитаме едни познати зборови. И ова е нешто што може би, еве и денеска се спомна во библиската полука, но и воопшто често пати Особено во протестантскиот свет, па и кај адвентистите, често овдека се бара идентитетот на црквата. Значи, прво, послание до Тимотеј 2.15 ќе отвориме, 3.15, извинувам, трета глава 15 стих, Откако апостол Павле дава тука разни совети за тоа каков треба да биде епископот, каков, каков треба да биде гјаконот после тоа и така натаму, И на крајот од сето тоа, по 14 стих вели, ова ти го пишувам со надеж дека скоро ќе дојдам кај тебе, и сега 15 а ако случајно се позабавам, да знаеш како треба да се однесуваат во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и подпора на вистината. Некои преводи велат столб и тврдина на вистината. Значи, тук апостол Павле зборува за Божиот дом, мегуто не мисле на некаква зграда, првите христијани немале згради, каде што се собирале. Всушност, првите, првите христијански згради за богослужение се градат кратко време пред Константин, кратко време пред да бидат значи, христијаните признати, од државата. И тие први згради, значи, како места за богослуженија, имале а, облик на домовите на богатите римјани, а тие па биле слични со а, јавните згради на римската државна администрација. Таквиот стил се нарекувал кралски стил или директно од грчки и латински јазик базилика. Значи, зграда од кралски стил, кралски тип. Најраните христијански значи, храмови биле базилики, или објекти кои што личеле на римските судски или јавни административни згради, а богатите римјани, па и своите приватни домови, ги, ги градале во таков стил, значи да личат на, на такви објекти првите христијани се собирале во домовите, каде што можеле, на богатите верници. Ако некој богат христијанин имал доволно широк дом за да ја прими цела црква кај него на богослужение, тогаш и тој негов дом личел на една таква римска зграда од базиличен стил, па затоа кога христијаните имале слобода да градат веќе верски објекти, по навика ги правела и првите верски објекти по тој стил, и затоа се наречени базилики. Тие се најраната архитектонска форма на христијанските храмови. После тоа следат разни други, например, византијски стил, па романски, па готски и така натаму, што не ни интересира, бидеќи не се занимаваме со идентитетот на црквата. Ева да направам тука една друга дигресија. Вие, пошто најсигурно ќе знаете дека јас сум јас. По тоа што ме гледате, вака, знаете по изглед. Што не може да е некој друг вака со мојот изглед вака да се поје пред вас? Зошто не може? некој демон не може тоа да го направи се? Совршено да го одрази мојот глас, изглед. Може, нели? Тогаш, значи, мојот идентитет не е, не се гледа по надворешниот изглед. Како? А, лична карта. Вред, дали личната карта, иако така се вика, е доказ за нечи идентитет? Може би е фасфикувана. Значи, и таа не е доказ. Е што е тогаш нај, доказ? Пошто ќе знаете што, кој е мојот идентитет? Што карактерот? Кога да дороде демонот може да го глуми мојот карактер исто така. Вака сега, ако, ако ја прашате, да речеме, не знам, наша, наша, не знам, полиција, дали е за тоа <laughs> вична, меѓутоа, Обично полицијата како го утврдува идентитетот на некој? Абе, во, де, во денешно време, што е тоа што нај... Борис Трајковски како го утврдија идентитетот? ДНК, гените, тоа е личната карта на секричар. Е сега, дали ви ги гледате моите гени? Не, ниту јас ги гледам вашите. Значи, идентитетот не е нешто што се гледа, тука е нешто што е суштинско, нешто што е одвнатре. ДНК. Мојата ДНК ја имам само јас, никој друг. Јас, значи, поентата е, поентата е дека единствениот сигурен критериум за да се утврди нечи идентитет е ДНК. Единствениот сигурен критериум. Сега, луѓето обично тоа го прават кога не може да се препознае телото. Ако е премногу измасакрирано или упропастено. Меѓутоа и кога е многу лесно препознатливо, пак е единствениот сигурен критериум ДНК. Затоа што сето друго може да биде фалсификувано, сето друго може да биде имитирано, Но суштината, суштината е нешто што не се гледа од надвор, туку нешто што е секогаш внатре. Е сега, Апостол Павле вели дека црквата е столб и тврдина на вистината. Еве денес слушнавме во, во ведната порака како постојат многу протестанти А може би така размислуваат и многу адвентисти, кои што велат, па зашто имам потреба да одам во црква? Интересно прашање. Кога некој поставува тоа прашање, тој автоматски признава дека не знае што е тоа црква. Тој мисли дека црква е место каде што се собираат верници заедно, а тоа не мора да се прави. Значи, тоа е исто како ќе се собере некоја политичка партија на митинг или на некоја конференција. Е, така и црквата. Се собрале верниците заедно. тоа, ако се собрат верниците заедно, да речеме, и играат футбол, дали се црква? Но пак се истите верници во прашање, така? Истите верници што во сабота се бајле се тука во црква, истите тие луѓе, и заедно со нивниот проповедник, утре, например, <laughs> имаат фудбалски турнир. Е сега, што е тоа што ги прави црква? Ако се црква. Значи, многу луѓе сега ќе помислат дека ако ја, дека ако ја земеме вистината, Ако било која човечка организација ја прифати вистината, дека тоа ќе ја направи неизе црква. Пример, ако земете некоја политичка партија ја прифати вистината, дали таа политичка партија ќе стане црква затоа што ја прифатила вистината? Не. Зошто? Зошто ни вистината не е абстрактен поим. И вистината не е нешто што виси во воздух, па може да го земеш и да го ставиш било каде, туку вистината не е ниту нешто, току вистината е некој. Значи, вистината е нешто што се наоѓа само во црквата Христова. Е сега, ако вие под црквата подразбирате деноминација, е тогаш ќе се соочите со проблем. Значи, тогаш ќе, ќе дојдете во, во ситуација да се прашате, па како може Како може да е точно ова што го вика апостол Павле, црквата е столб и тврдина на вистината, ако под црква подразбирате деноминација, тоа ќе испадам дека некоја човечка организација е непогрешлива. Не само римскиот папа, ќе доето треба да дојдете во заклучок дека геноконференција е непогрешлива или било која друга верска организација, било која друга деноминација. Значи, ова е уште еден доказ дека црквата не е деноминација но црквата на вистина е столб и тврдина на вистината. Црквата на вистина е нешто што самиот Господ рекол, гарантирал, дека ни вратите на адот нема да ја надвладеат. Црквата е нешто што никогаш нема да падне. Барем не целосно. Потполно. Но тоа не се човечки организации, тоа не се деноминации. И токму тоа беше мојот нагласок од цитатот на Елена Вајд, кој што вели Бог има своја црква, тоа не е ниту големата катедрала, ниту државната религија, ниту пак се тоа разните деноминации. И понатаму таа вели, тоа е народот кој што го љуби Бога и ги држи неговите заповеди. Но јас исто така кажав дека тоа е само потребен услов, но не и доволен услов да се биде црква. Зошто? Затоа што самиот Господ кажува во Евангелието според Јован 10 глава, дека постојат негови овци и во други стада. И дека овците од другите стада ќе бидат повикани од Него, ќе го чујат Неговиот глас и ќе се соединат со Неговото стадо и така ќе има еден пастир и едно стадо. Со други зборови, ако го любите Бога и ги држите Неговите заповеди, вие сте Христова овца, но самото тоа по себе не кажува дали сте во неговото стадо или сте некоја негова овца во друго стадо. Значи, Господ поставува јасна граница помеѓу неговото стадо и другите стада. Затоа исто така реков дека тоа по што се препознава црквата не се некои абстрактни поими. Значи, И вистината не е абстрактен поим. Меѓутоа, вие рековте и љубовта или било што, и тоа не е идентитетот на црквата, тоа само покажува дали сте или не сте Христов следбеник, дали сте или не сте Негова овца. Христовата црква на вистина е нешто што има материјален аспект, нешто што е тело. Не е само дух. Црквата не е, да повторам, некој абстрактен поим. Значи, сите луѓе, сите искрени верници, било каде во светот, во било која верска заедница, можеме да ги сметаме за Христова црква. Значи, и така кога се поделени во разни верски заедници, тогаш би спаднало дека црквата е некој абстрактен поим, некој чисто духовен поим. Но не, постои Христово стадо. Црквата на вистина е тело, но тоа тело не е деноминацијата. Затоа што црквата е тело, луѓето се склони, особено адвентистите, по некоја навика да го врзат тоа тело со организацијата, со деноминацијата. Бидеќи организацијата е нешто конкретно. Но, Тоа не е тоа. И сега нема повторно да ги повторувам причините зашто деноминацијата не е црквата, за тоа може да ја погледнете проповете од минатата Савот. Но сега се вратиме на посланието на апостол Павле до Ефесијаните петтата глава. И јас споменав уште тогаш дека во таа глава апостол Павле кажува што е црква. Значи, Ефесијаните петта глава. Што кажуваше таму? Ке почнеме да читаме од 21 стих. Значи се зборува за мажите и жените, меѓутоа после тоа веднаш после тоа, брзо после тоа апостол Павле преминува на дискусијата за црквата. Покорувајте се еден на друг во стравопочит Божија. Вие жените покорувајте им се на мажите свој како на Господа. Зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата и тој е спасител на телото. Како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покоруваат на своите мажи во се. Е тука интересен елемент. Црквата секојаш е нешто што му се покорува на Христа. Дали деноминацијата му се покорува на Христа секојаш? Деноминацијата го отфрли неговото Евангелие во Минеаполис не постои гаранција дека човечките верски организации се нешто што секогаш му се покоруваат на Христа. Но црквата е нешто што секогаш му се покорува на Христа. Како што моето тело секогаш се покорува на мојата глава. Не постои орган во моето тело кој што одбива да се однесува според наредбите на мозокот. Телото секогаш се покорува на главата се разбира. Јас пред некој ден слушнав како се однесува кокошка која ќе ја скинете главата. Некој ден дори продолжува <laughs> да трчаат без глава. Јас слушнав дека <laughs> некој човек долго време одржувал кокошка со скината глава, значи без глава, и дори ја ранел некако преку хранопровод, и таа долго време живела така без глава. Не знам колко е тоа вистина, меѓе тоа, мене ми дојде мисла, а значи затоа постои оно израз пилешки мозок. <laughs> Значи, значи тој немал голема функција, главата, ако е така, значи главата на кокошката немала голема функција, освен да може самата да наоѓа храна, за да не мора некој да ја, да ја храни од надвор, кога таа не би имала глава. Апостол Павле вели дека Христос е глава на црквата. Според тоа што е црквата. Црквата е Христовото тело. Сега продолжиме понатаму. Вие можете сакајте ги жените своји, како што Христос ја засака црквата и се предаде себе си за неја, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото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 црквата. И сега 30-тиот стих вели, бидејќи ние сме делови на неговото тело. Што е црквата? Значи, апостол Павле себе си и своите браке и сестри не ги сваќа како луѓе кои што за да бидат верници треба да бидат запишени во некој катастар, во некоја деноминацијска книга, нивното членство во црквата не го сваке на таков партиски, статутарен начин, туку ако си дел од Христовото тело, тогаш си дел од црквата. Е сега, што значи тоа? Сега проблемот е што и протестантите, и адвентистите овој израз Христовото тело го сваќаат како некоја метафора. Што значи тоа Христовото тело? Дали забележате како апостол Павле и вели на мајшите да ги сакаат своите жени, тој се повикува на, на еден неизбежен аргумент. Значи, што мајшите жените се соединети со бракот во едно тело? Че значи, штом се едно тело? Тоа како може некој маш да не ја сака својата жена, испреке като не би требало самиот себе да се сака. Своето тело да не го сака. Значи, Христос секогаш ја сака црквата, бидеќи таа е Негово тело. Кога во Откровението Христос им се обраќа на ангелите на седмите цркви, и кога на последниот им вели ќе те изблувам од устата своја, Господ не кажува дека тој има поише цркви, ако му се свига, некоја ќе ја изфрли, па ќе си најде друга црква и така натаму. Мнозина вака ја разбираат христијанската историја. Христовата црква е нешто што тој никогаш нема да го отфрли, бидеќи таа е неговото тело. А некој проповедник во црквата, или некој ангел, или некој свештеник, ако тој не е верен, тој ќе биде отфрлен. Но тој не е црквата. Тој не е црквата. Ниту папата е црквата, ниту Јан Полсон е црквата, Никој поединечен верски водач или некоја група од нив не е црквата. Тие сами по себе може да бидат дел од црквата, а и не мора, бидеќи Господ никога со сила не тера во своето стадо. Што значи изразот Христовото тело? Знаеме, да не читаме сега и таму, во 1 Коринтијаните 12 глава, апостол Павле зборува за црквата како тело, за разните дарови, ги споредува верниците со органи во едно тело, па како секој орган има различна функција, но сите тие хармонично се однесуваат под управата на еден ист дух, бидеќи сите тие имаат една иста глава, Јас сум се соочил со прашањето да, значи, прашање од адвентисти конкретно, тие ме прашуваат што е црквата, ја им велам црквата е Христовото тело. И, и, и сега тој, тој одговор не ги задоволува. Едноставно тие се збунети бидејќи тие сега не разбираат што е тоа Христовото тело. И, <laughs> и јас им велам, Христовото тело не е некоја метафора, тоа е вистинското, буквалното тело на Исуса Христа. И, сега, и тука веќе не може да се свати. И разбирливо е зашто не може да се свати. Само преку објективното евангелие може да се свати како црквата е Христово тело. Да се подсетиме на некои библиски стихови кои што ги проучувавме изминатите месеци во врска со ова прашање. Затвориме отвориме не пред за таа цел во посланието на апостол Павле до римјаните. Послание на апостол Павле до римјаните. Познатата шеста глава. Дали сте во Римјаните шеста глава? Почнеме да читаме од првиот стих. Што пак да речеме? Ке останеме ли во гревот? За да се зголеми благодатта? Она распутиновска филозофија. Никако. Ние кои сме умреле за гревот, како да живееме во него се уште? Зарем не знаете дека сите оние што бевме крстени, во Исуса Христа, во што се крстивме? Што значи да се крстиш? Добро. А за да повторно се родиш, што требало да се случи пред та? Да умреш. Значи, што значи зборот крст? Смрт. Смртта значи да се крстиш да умреш. А што е тоа што треба да умре? Се секјавате? И така ние се погребавме со Него преку крштевањето во смртта, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, и ние така да живееме нов живот. Зашто ако сме сраснати со Него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во воскресението, и сега шестиот стих, еве го, Знаејќи дека нашиот стар човек е распнат со него, што е тоа стар човек, за да биде уништено гревовното тело. Гревовното тело. Па да не бидеме повеќе робови на гревот. Бидеќи кој е мртов, тој е ослободен од гревот. На кој начин умрел Христос на крстот? Како може Бог да умре? Може или не може? Не може, точно. Бог не може да умре. Затоа на крстот не умрел Бог, туку умрел човекот, Исус Христос. Значи, за да може да умре, Божиот син требал да стане човек и тоа да има такво тело кое што може да умира, односно смртно тело. А тоа тело пак е она тело кое што по својата природа е и грешно тело, само што и покрај сите искушенија Господ никогаш не е сгрешил кога живеел во тоа тело, бидеќи тој секојаш чекурал по духот, а не по телото. И кога тој умрел, со, со него умира грешното тело, а кога тој воскреснал, што се случило? Со какво тело воскреснал Христос? Со прославено, ново, безгрешно и безсмртно тело. Значи, сите ние кои што сме во нашите смртни и грешни тела, ако станеме дел од неговото тело, што ќе се случи? Има една изјава што вели се што е соединето со Бога, спасено е. Ако сте нераскинливо поврзани со оној кој што никогаш не умира, И вие никош нема да умрете. Вие никош нема да бидете загубени. Се разбира, да не се умре никојаш значи да не се умре за секогаш, односно да не се доживее вечната смрт. Ако па некој умре со оваа физичка смрт или прва смрт, што има воскресение, таа не е смрт, таа е сон. Што има будење, значи тоа не е, тоа не е тоа. Значи, ние треба да бидеме соединети со тоа ново, нераспадливо Христово тело, за да и ние бидеме тоа што тој е. И се, како е тоа можно? Како е можно телесно да бидете соединети со Христа? Да се вратиме на примерот со бракот. Дали знаете за некој маш и жена, за некоја брачна двојка, кои што си се сакаат, ама никогаш телесно не се соединиле заедно, ама си се сакаат до ниве. Имало таков случај? Ако не мислеле да бидат телесно соединети, зашто воопшто би стапувале о брак? Бракот е дефиниран во Библијата на тој начин што двајцата ќе станат едно тело, не, не двајцата ќе станат еден дух. Вие може да бидете духовно согласни, со еден куп луѓе, мажи и жени. Мегуто не може да бидете телесно соединети со еден куп луѓе. Зошто апостол Павле вели, ако читате таму 1 Коринјаните 5 глава, дека оно што блудствува, тој со блудницата станал едно тело. Значи, и ти си станал блудница. Што е таа и ти си тоа? Значи, бракот е строго дефиниран како телесно соединување помеѓу мажот и жената. И мажот и жената буквално стануваат едно тело. Се разбира, вие тоа подруго знаете од мене. Значи, мажот и жената можат да бидат, да живеат во духовна согласност, да имаат љубов, да ги врзува вистина, искреност. Ама за да бидат маш и жена, треба да бидат телесно соединети. Инаку тоа не е брак. Наречува како сакаш, ама тоа не е брак. Е сега, вие можете да бидете соединети со Христа во дух и вистина, значи да верувате исправни догми, исправни вистини, да го љубите Бога, да ги држите неговите заповеди. Сето тоа ве прави Христова овца. Но сето тоа не рече значи дека сте во неговото стадо. Што значи да биете сега дел од неговата црква? Значи, вие може да бидете духовно соединети. Духот дише каде што сака. И внатре и надвор од црквата никој не може да му командува на духот. Духот дише каде што сака. Треба да биете сега телесно соединети со Христа. На кој начин може да биете телесно соединети со Христа? Значи, молитва, Исправна вера, исправна доктрина, љубов, духовност. Се се тоа духовно единство. На кој начин телесно можете да бидете соединети со Христа? Токму тоа. Знај, на кој начин? Еве, Борче погоди, ама верам дека не го слушнавте. <laughs> на кој начин може телесно да бидете соединети со Исуса Христа. Беги црквата е тело, црквата не е само дух. Е како? Вие го гледате некаде Христовото тело на ова планета? Има една многу убава изјава дадена средновековен византијски теолог, кој што напишал кога некој би можел да го види, кога некој би можел да ја види црквата, че значи, како што реков, вие не ги гледате моите гени, <laughs> мојата денка, че, значи, кога, кога некој би можел да ја види црквата по својата суштина, што таа е, тогаш тој би го видел самото Христово тело. Е сега, вие сте го видели Христовото тело на оваа планета? Не, така? Или сте го виделе? Ке <laughs> продолжиме следната сабота. Сега да ви оставам да размислувате на кој начин може да бидете соединети со Христовото тело или да Да прочитам еден стих, така што ќе ви помогне. Што сакате сега? Да го прочитам стихот? Коритет 13 глава. Тоа е за љубовта. Тоа е духовен поим. На кој начин телесно може да се соедини со Христа? Со крштавање? Каде го гледаме Христовото тело во крштавање? Добро, тоа го прочитавме во Римјаните 6 глава. Има тоа голема вистина тука, во тоа што го кажуваш, кај крштевањето. Меѓутоа, кога веќе го спомена крштевањето, со тоа се приближи до, до вистинскиот одговор. Иако не сосем, меѓутоа тоа беше... Значи, се исклучок на борче што го погоди, ама не го слушнавте. Значи, од останатите мислења, Ацо беше најблизок со, со крстевањето, ама не е сосем тоа. Тоа не е сосем. Да отвориме во првото послание на апостол Павле до коринтијаните. Себе ќе прочитам, бидеќи, ако ве оставам да размислувате, вие нема да размислувате и да проучувате цел недел, ќе го прашите борче. <laughs> <laughs> Ти го слушна? да отвориме во првото послание до Коринтијаните. Така де? Прво Коринтијаните 10 глава. Видите колку прекрасни зборови. Отворете таму. Прво Коринтијаните 10 глава. Видите што вели апостол Павле. Чашата на благословот што ја благословуваме. 16. Значи, 10 глава, 16 стих. Чашата на благословот, што ја благословуваме, не е ли заедништво на Христовата крв? Лебот што го раскршуваме, не е ли заедништво на Христовото тело? Затоа што лебот е еден и ние кои сме многу, само едно тело сме, на кој начин? Зашто сите од еден леп имаме заедница. Со апостол Павле не се гласуваш. Во ред. А прават ритуали, меѓутоа прашање е во којот тие ритуали тие се причестуваат со Христовата крв. Кога вие би ја пиеле кога сите ние би ја пиеле Христовата крв, тогаш сите ние би биле телесно соединети со, со Неговото тело. И ова веднаш стана тврда беседа ова. Ево Евангелие по Јован, кога, кога Исус прв пат пред својата смрт ја спомена оваа тема, беше тврда беседа за повеќето негови ученици. И вели тие си отидоа и повеќе не одеа со него. Затоа што не можеа да го сварат она јадење на неговото тело и пиење на неговата крв. Но ние ќе даде Господ живот и здравие, се надвам, ќе продолжиме следната сабота. Ја има уште две саботи за света вечер. И имаме уште доволно време да ја заокружиме оваа тема и да видиме како стојат работите по однос на ова што што и за адвентистите било непознато. Но кое што е многу битно за нашето спасение, бидејќи Господ рекол: Ако не го јадете моето тело и не ја пиете мојата крв, нема да имате живот во себе. Нека му е фала и слава вечно. Амин.